Вот эта песня посвящение Кириллу Гребникову из коллектива «Ништяк». Ну, здесь же московская... Ну, написано, когда я строил аномалию возвращения. Давай. Ну, махни головкой, надо спеть. Я... Ну, махни. черповые тяжкие все Всевышних тебе не взываю, когда же придет мое время. Он отвечает ветер в день, мой молнии бьет мне в теле. Все?